Večeras, draga braće i cijene sestre, govorit ćemo o jednom Allahom Tebare Kvetala velikom imenu, a to je ime El Qarib. El koji ima značenje onaj koji je blizu. Onaj koji je blizu. Ovo ime obuhvata velike akajske mesele. Velika pitanja šarijaska iz poglavlja akide i vjerovanja jednog muslimana. Postoje sekte koje nisu shvatile ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime, a koje se pripisuju islamu, a daleko su pravog puta i shvatanja i razumijevanja i poznavanja Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato je jako bitno da se ovo ime shvati i razumije onako kako su ga shvatile prve generacije muslimana, Muhammed alihi salatu wasalam, ashabi i oni koji su ih slijedili, jer nema puta do ženeta osim puta kojim je hodio Muhammed alihi salatu wasalam, prva zlatna generacija ashaba i svi oni koji su došli, a njihovi postupci, njihova djela su se složila sa postupcima ashaba radi Allahu anhu. Tako da nije dozvoljeno da čovjek izmišlja menheđe i puteve i pravce smatrajući da ti pravci i putevi vode ka Allahu subhanahu wa ta'ala a koji su ili u osnovi pogrešni i odudaraju od puta i pravca na kojem je bio Muhammed Ali a posebno u poglavlju akide i svatanja i razumijevanja Allahovi subhanahu wa ta'ala veličanstvenih lijepih imena i savršenih značenja njegovih savršenih osobina koje proizilaze iz svih ovih imena koje mi navodimo. Pa tako da i iz ovog večerašnjeg imena proizilazi jedna velika Allahova tebare kvetala osobina kojom se on subhanahu wa ta'ala opisao, a to je osobina njegove subhanahu wa ta'ala blizine da je blizu svojih robova. I zato oni koji nisu shvatili, koji nisu razumjeli ovu blizinu i kurbu, Allah dželevala s njegovim robovima, pogriješili su i onda su opisali Allaha subhanahu wa ta'ala načinom kako ne dolikuje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala visoko od onoga što oni tvrde, što oni tvrde čime, čime ga oni opisuju. U arapskom jeziku korb znači blizina. odnosno suprotno odu što znači daljina i udaljenost. Kaže se za nešto da je karib, da je blizu. Razumijete? Tako da ima značenje dena, približiti se. Uribe znači približiti se. A Allah subhanahu wa ta'ala opisao velikim imenom da je on karib, da je on blizu, blizu svojih stvorenja. Kako i na koji način Allah subhanahu wa ta'ala blizu svojih stvorenja vidjet ćemo iz e, pojašnjenja što su učinjaci kazali kada se odnose ovo ime na Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Imamo u arapskom riječu poznat, poznatu koju i mi danas koristimo u našim prostorima, to je kurban. Mi, mi kažemo to brzo kurban, ono je kurban, što znači nešto što se prinosi kao žrtva Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ono što kolješ isključivo radi Allaha te barek i u njegovo ime i radi njegovog i radi njegovog lica. To je nešto što si prinio primio Allahu subhanahu wa ta'ala kao žrtvu. Pa ima znači ma kuribe. Ono što što se prinosi kao žrtva. U Kur'anu ovo veličanstveno ime Allaha subhanahu wa ta'ala El Qarib se spominje na tri, na tri mjesta. Prije svega u suri Bekara 186. majtu Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Odmah Allah Đelevala kaže kada vas odnosno kada te upitaju moji robovi o meni فَإِنِّي قَرِيبٌ Ja sam u istinu blizu. Čak nije došlo ni reci da sam ja uistinu blizu. Nego, Allah dželevala je blizu. Blizu svojih, svojih robova. Ođibu da'vate da'i da'an. Odazivam se svakoj dovi nevoljnika, svakoj dovi onoga koji me dozove i koji me bude pozivao, svakom od njih. Znači svaki onaj koji ga bude pozvao, Allah dželevala obećava da će mu se odazvati. I onda naređuje Allah subhanu wa ta'ala jeste li odazovite se meni mojim naredbama svemu onome što sam naredio i ne samo to veli minu bi i vjerujte čvrsto u mene la'allakum yarshudun odnosno la'allahum jeršudun došlo je za treće lice množine kako biste bili upućeni kako biste bili upućeni, kako biste bili na pravom putu. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje pojašnjava. I to ćemo vidjeti što kaže Imam Ibn Đarir. Kada te upitaju moji robovi o meni, ja sam u istinu blizu. U istinu sam blizu svojih, svojih robova. Na drugom mjestu u suri Hud u 61. ajetu pogledajte redoslijed kako dolazi. Kaže Allah Đelešanu Festagfiruhu i tražite oprosta od vašeg gospodara Summe tubu ilej. A zatim se pokajte Allahu subhanahu wa ta'ala, pa se Allah žele vala opisuje sljedećim menima. Inna rabbi qaribum muđib. Zaista je moj gospodar, qarib, blizu i onaj koji se odaziva. Qaribum muđib. Festagfiruhu. Prvo, tražite istikvar, činite od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga mu se pokajte, i znajte da onaj koji bude činio stikvar i koji se bude, bude kajao, Allah dželevala je blizu, odaziva se sigurno onome koji bude to izgovorio. Allah on traži od i samo se pokaješ, da izgovoriš te riječ iskreno, a o tome smo govorili kada smo pojašnjavali Allahu te je vetala ime Tawwab. Allah kaže u suri sebe 50. ajetu Kul in daleltu fa innama udillu ala nefsim Reci ako budem u zabludi, ili ako odem u zabludu, zbog čega sam u zabludi? Sam sam to zaslužio, sam sam u nju zapao. U delalet kada odeš, ahi, Allah Đelšana se sačuva i molim da se na pravom isti, putu istini. Ali čovjek kada je na neistini, kada je u delaletu, kada je u zabludi, to je zbog njega samog što želi, što hoće da bude na toj zabludi. Zatim kaže Allah Đelešanuhu je A ako budem na istini, i kada sam na istini, to je zbog vahija i upute koja mi se objavljuje, što znači ako budem se držao vahija i upute koja je objavljena poslaniku, ali i salatu wasalam, bit ću na pravom, bit ću na pravom putu. Pa Allah Đelešanu završava pa kaže Innahu sami'un qarib. I zaista je on moj gospodar Allah subhanahu wa ta'ala koji sve čuje i koji je blizu. Koji sve čuje i koji je blizu. Ovo su tri mjesta na kojima se spominje Allah te barek ta'ala ime El Qarib. Kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala Ibn Đarir kaže za prvi ajet iz sure Bekare Đelešanu kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب Kada te moji robovi upitaju o meni, ja sam u istinu blizu. Kaže o Muhammede, kada te moji robovi budu upitali gdje sam ja? Gdje sam ja? Ja sam uistinu blizu i odazivam se svakom onome koji, koji me bude molio. Znači, odazvat ću se svakom onome koji me bude molio, a ti kada tražiš i kada moliš Allaha Đelešanu, ima, znači, u arapskom je poznata podjela dove, dova kojom pohvaljuješ Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, ili dova kada tražiš nešto, kada tražiš nešto od Allaha, kad kažeš subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, veličaš Allaha Đelešanu, pohvaljuješ Allaha subhanahu wa ta'ala, a kada kažeš ja rabbi, atini, daj mi to, to, to, tada tražiš, tada tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan i drugi primjer spadaju, spadaju u oblik dove. Zatim Ibn Kesti Rahmetullah Ali kaže innehu samijun qarib. I ovo je jako bitno. To znači ti čuješ svaku riječ. Semi karim. Ti čuješ svaku riječ i ti se odazivaš dovi. Ti se blizu da se odazoveš dovi. Razumijete? Semi koji čuje, karim koji je tu blizu da se odazove, da se odazove tvojoj dovi. Tako imate primjera mnogo, a i u našem životu svaki od nas je iskusio, kada si u onom trenutku kada si molio, osjetio se da je Allah automatski primio tu dovu. Razumijete? Samio karib, Automatski čuje, automatski se odaziva. Razumijete? Samio karim. Zato čovjek kada razmisli i promisli o ovim ajetima, odnosno završecima, imenima koja su spomenuta, vidite veličanstvo, veličanstvo kako Allah Đelešanu se obratio, kako se Allah Đelešanu obratio čovječanstvu, opisujući, opisujući sebe ovim savršenim, velikim, veličanstvenim imenima. El-Hatabi Rahmetul Ali kaže El-Karib, onaj koji je blizu svojih stvorenja, pa pogledajte sad, svojim znanjem. Koji je blizu svojih stvorenja, svojim znanjem i blizu i onoga koji, koji ga doziva da mu se, da mu se odazove kao što je došlo u ajetu sure, sure Bekaj, kada te moji robovi pitaju o meni. Pa je navod taj kuranski ajet, razumijete? Znači ovdje što je bitno šta Hatabi Rahmetullah Ali podvlači, odnosno šta spominje, da je on subhanahu wa ta'ala blizu svojih stvorenja svojim znanjem zna njihov hal, zna njihovo stanje i da on subhanahu wa ta'ala se odaziva njima i da je blizu svakog onog koji poduzove Allaha subhanahu wa ta'ala i dozove ga za, za nešto određeno što dovi i moli Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. E sad je jako bitna stvar, znači Ibn Kajim Rahmetullah Ali u svojoj Nuniji kaže El Karib je onaj čija se blizina posebno odnosi Znači ono što proizilazi iz ovog imena Karib, da je on blizu, čija se blizina posebno odnosi na koga? Na onoga koji ga doziva i koji od vjernika. I zato Ibn Taymije kaže Rahmetullah ovi ajit, kada su došli Karib, da je on blizu, sva značenja tih imena, imena Karib i svojstva koje proizilazi, odnosi se na vjernika. Odnosi se na vjernika. I vidjet ćemo hadise u kojima se spominje blizina Allaha dželevala, uvijek je spomenuto i opisano u situaciji kada vijenici nešto pitaju. Što znači da kao značenje ovoga imena je posebno, has, došla nije am, sobuhvatno značenje da obuhvata sva stvorenja, nego samo vjernike, da je Allah subhanahu wa blizu, blizu vjernika. I zato Ibn Taymiye kada pojašnjava Hijetul sitije i slično, kaže da je to hakika, da je znači, značenje onako kako, kako i sadrži i obuhvata značenje, to da je on blizu. S tim da tu suštinu niko ne zna na koji način je Allah blizu svojih stvorenja pa ćemo vidjeti primjere koje je naveo Ibn Ibn Sajmin Rahmetullah Ali večeras ako Kovode na kraju našeg predavanja. Sadi Rahmetullah Ali šeho od Semina, kada je pojašnjavao o, ovu rečenicu od Ibnu Kajima, kaže da kurb, blizina Allaha Đelevala, e, ima, znači, postoje dvije vrste te blizine. Opća i posebna. Opća i posebna. Pa kaže da je opća, e, znači, blizina Allaha subhanahu wa blizina, znači, njegova i prisustvo Allaha subhanahu wa sa pojedincem Odnosno znači da je Allah dželevala blizu svojim savršenim znanjem. Odnosno da njegovo znanje je sveobuhvatno. Obuhvata svaku situaciju, svako stanje, zna tvoj hal, zna šta radiš, nadzirete, gledate, pratite i ništa od tvojih postupaka mu nije znači nešto nepoznato kompletnu našu situaciju, sve što činimo, sve što radimo, Allah Đelešanu nadzire. I to njegovo savršeno znanje sve obuhvata tako da Allah žele vala takvim načinom blizu, blizu stvorenja. Razumijete? S tim da Allahove subhanove tala osobine nisu poput osobina, tako da mi nikada ne možemo sad. Znači, kada kažemo da smo mi blizu jedan pored drugog, moramo biti jedan uz drugog ili pored drugog i slično. Koliko god pojmi na takav način, to nije znači u odnosu na Allaha ni slično postoji ogromna razlika između osobina stvorenja i osobina stvoritelja, stvoritelja stvorenja. Zatim kaže posebna blizina se odnosi na njegove iskrene i prave vjernike, one koji ga mole i koji ga vole. Oni koji ga mole i oni koji ga vole. Tu blizinu, njenu suštinu niko ne poznaje osim Allah Đelešanu. Razumijete? Znači to je suština, prava suština blizine, ali niko tu suštinu ne poznaje. Ne možeš kazati, znači sufijsko ubiđenje, i oni koji preteruju pa kaže Allah želevala u svakoj stvari. Razumijete, to je ona akajska greša koja je proizilašla iz ovoga svata i razumijeva ovoga imena i blizine, da Allah u svakoj stvari, u svakom biću, u svakom predmetu, pa zato kada padaš kipu, kamenu, predmetu ili nečemu, znači bilo da se radi o kravi zmi, sve je to Bog kojeg ti obožavaš, jer je Bog u zmiji, razumijete, i onda je ispravan tvoj ibadet, bio mušik, ne bio mušik, bio muahid, ne bio muahid, znači sve što obožavaš na njalku bilo bi ispravno, bilo bi Bog, jer Allah Đelešanu svakoj toj stvari, tako je, mora se prema kibli, kao pravcu, gdje god da se okreneš, da god da učini, smatraš velikim, važnim, ti obožavaš ono kao što je, što je u tom biću, predmetu, i slično. Naravno što nije tačno neispravno i daleko to je širk mnogobošlo, no prosti grijeh ako se čovjek, ako se čovjek ne pokaje. <clears throat> Zatim kaže, ali ona ima svoje tragove. Ali ona ima znači svoje tragove koji postoje po kojima se prepoznaje poput njegove blagodati i dobrote prema njegovim stvorenjima. Razumijete, ta blizina se osjeća, a to je na posebna eh, Allahu Tebare Kvetala blizina sa vjernicima. Pa ona ima svoje tragove, znači možeš prepoznati. Vidiš, znači, Allahu te barek vetala dobrotu, vidiš Allahu te barek vetala rahmet, vidiš ono što te Allah dželevala obas, obasu, znači, e, neizmjernim blagodatima, neizmjernim blagodatima i slično, pa kaže posebne pažnje prema njima, jer on subhanahu wa ta'ala je taj koji im daje uspjeh vjericima i koji čuva, koji čuva i pazi, koji čuva i pazi vjernike. To su znači ukratko značenja koja su učenjaci naveli po pitanju Allahu te bareke imena El Karib. Šta su plodovi spoznaje ovog veličanstvenog imena? Prije svega, draga braćo, vjernik čvrsto vjeruje. Nakon ovoga što je čuo i zna i ubijeđen je da Allah subhanahu wa ta'ala blizu, da je Allah subhanahu wa ta'ala blizu i da se on subhanahu wa ta'ala odaziva našim dovama. Tako da ti nije potrebno da imaš nekog posrednika između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala, nego je on subhanahu wa ta'ala taj koji se odaziva dovi. On je taj koji je dovu naredio da mu je činiš i dova je nešto što je glavna stvar u našem životu, ona je srž našeg ibadeta, ona je glavnica našeg ibadeta. Kroz nju pokazuješ i iskazuješ svoju poniznost i svoju potrebu uzvišenog plementog Allaha subhanahu wa ta'ala pokazuješ i ukazuješ koliko si ti ovisan o Allahu Tebare Kvetala, a koliko je on Tebare Kvetala neovisan našim dovoljnim Allah ništa mu se ne povećava, niti se umanjuje njegovog mulka, njegove vlasti, njegove znači veličine, snage i ponosa, odnosno samo to će nama povećati ponos i snagu, i veličinu, što budemo više ponizni, što budemo više ponizni pred gospodarom te bareke, te bareke Zato kažemo da iz ovoga imena proizilazi da ne postoji nešto što je nepoznato našem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, dobro poznaje svaku stvar u njene tančine, ništa mu nije nepoznato. On je Subhanu wa blizu, njegovo znanje je obuhvatno, obuhvata sve. I vidljivi i nevidljivi svijet. I vidljivi i nevidljivi svijet. A on Subhanu Vatala, kao tvorac i stvoritelj svega postojećeg, najbolje zna šta je stvorio, kako je oblikovao, kako živi, kako radi, kako se manifestuje u ovom svijetu, kako će okončati, kako će završiti. I on, subhanahu wa ta'ala, zna i stavnike dženeta, i stavnike džehennema. Prije nego što stavnici dženeta uđu u dženet, i prije nego što stavnici dženema uđu u dženem, i prije nego što se ljudi rodi od onih koji su i od sretni i koji su od nesretni. Allah te barek sve znajući, jer je njegovo znanje prethodilo sve ovo što se danas dešava, taj kadar koji on te bareke vetala odredio onako kako on subhanahu wa htio. Ibn Abi Hatim prenosi hadis da jedan čovjek, odnosno jedan Arab, došao poslaniku sallallahu alihi vseleme i upitao Allaho poslaniće, je li naš gospodar blizu pa da ga šapatom pozivamo, pa da ga šapatom dozivamo Ili je on te bare kevetala daleko, pa da ga glasno, pa da ga glasno dozivamo. Što je poslanik kada je to sam govorio? Šutio. Nije odgovorio. Čeko je vahij da mu dođe. Pa je došao kuranski ajet koji smo proučili na početku وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Kada te moji robovi upitaju o meni gdje sam, reci on je u istinu blizu. odaziva se doista svakog nevoljnika. I zato od mene tražite, meni se pokoravajte, u mene vjerujete, vjerujte kako biste bili, kako biste bili upućeni. To je bio sebe, znači objave kuranskog ajeta. I vidite, znači da su jashabi, znači u to vremenu dolazili pitali ovakva pitanja, ali poslanik sa alihi veselem i automatski kada je došla objava pojasnio, pojasnio, znači Allahu te barek vetara brzinu. Od Ebu Musa radijallahu anhu se prenosi da kaže da smo bili sa poslanikom sallallahu alihi veseleme u jednom pohodu, pa kaže nismo prošli ni jednu uzbrdicu, znači kada bi se penjali, kada smo dolazili na vrh, a da nismo gromoglasno tekbirali. U ovoj Buhari rivajet, u drugim rivajetima stoji, znači kada se penješ šta izgovaraš? Ono. Allahu Ekber kada se spuštaš, hmm. kada se spuštaš subhanallah. U ovom revajtu nije to navedeno. Nego znači ne bismo se popeli na jednu uzvišicu, došli na vrh, ne bismo sišli od ozgo dole, a da nismo gromoglasno tekbirali. Znači glasno. Pa, pa je poslanik sallallahu alijih veselam e, nam se približio pa kaže, o ljudi, polako, stišajte vaše glasove uistinu vi ne dozivate niti gluhog, niti odsutnog. Niti gluhog, niti odsutnog. Onoga kojeg vi dozivate, on sve čuje i sve vidi. On sve čuje i sve vidi. I zaista je on bliži vama od vratova vaših jahalica. Zaista je on bliži vama od vratova vaših jahalica. Znači koliko je vala blizu, koliko je nepotrebno da veličaš Allaha subhanahu wa ta'ala jel glasno, da ideš ulicom i znamo koliko smo u grešaka pravili, pa je bila jedna od grešaka džemat tile ono kad se okupimo pa idemo kroz ulice i tekbiramo svi tekbir vas Allahu akbar da bi nekoga zastrašili ili da bi se približili umili Allah dželevala što je netačno a vidjet ćete šarijetske tekstove koji ukazuju na netačnost toga. Pa zatim Allah Đelšan kaže u suri Al-Araf u sedmom ajetu وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ I mi nikada nismo odsutni. Mi nikada nismo odsutni, što znači da Allah dželevala prisutan. I ovo je druga, znači, mesela ma'ije, da je Allah dželevala stalno prisutan da je stalno prisutan uz svoja stvorenja. Pa meije u šarijetu učenjaci dijeli na dvije vrste, a to je meije, znači opće i posebno. <clears throat> Inna Allahe ma sabirin. je sa strpljivim Kako? S vjernicima uz vjernike i slično. I mnogo ajeta koji ukazuju. E, Allah Đelešan, znači ovo meije ima značenje da Allah Đelešan u stvorenja posebnog karaktera, da je u sva stvorenja općenito svojim nadzorom, svojim pogledom, svojom snagom, svojom moći, svojom odredbom, razumijete, upravljanjem i svim. To je znači Lavo prisustvo. A drugo, posebno prema vjernicima uz vjernike se ogleda u tome da će Allah biti uz tebe, da te gleda, da te prati, da te čuva, da te on subhanahu pomaže, da je on na tvojoj strani, razumijete, da je on na tvojoj strani i da njegova pomoć isključivo dolazi vjernicima. To je znači značenje posebno koje se odnosi na, na vjernike. Zatim kaže poslanik alaih sallatu wasalam u hadisu od Ubade ibn Samita kale kale Rasulullahi sallallahu alihi wasallame in afdal al imani an ta'lama Allahe kunt najbolji vid imana, najbolji dio imana najbolje znači vjerovanje je ono da čvrsto vjeruješ i znaš da je Allah s tobom gdje god da si da Allah Đelešanu s tobom gdje god da si. Ne mak, Da Allah uvijek uz tebe. Gdje god da si. To je najbolji vid imana. Koji možeš da manifestuješ, odnosno da osjetiš u svome životu. Ovaj hadis Ibn je navodi u svojoj knjizi Vasitije, smatra ga dobrim, znači dobrim po kojem se može raditi sve, sva djela koja su napisana kao šer komentara Ketur Vasitije, e, spominju navode ovaj hadis, znači dokazuju, dokazuju ovim hadisom. Znači ovoga hadisa da čvrsto znaš i vjeruješ da tela ženu prati, da tela gleda, da tela nadzire, da la čuje, da zna tvoje stanje, da zna tvoje mjesto, da mu ništa nema nepoznato, razumijete? Znači se te svijesti, znači se tog imana, a to je iman koji? Kao da Allah obožavaš u smislu da ga vidiš. Ako ti, to je, to je najveća deređa. Da su je svjestan kako ćeš zapast od greške, kako ćeš svojati griješenje, kako ćeš pogriješiti, kako ćeš e, znači, učiniti nešto što je tvoj uzvišeni gospodar Tebare Kvetala zabranio, da čvrsto vjeruješ da te on gleda. To nije znači značilo puko svatanje izgovaranje, e, vjeruješ ono, na Allah, pa svaki minut, svaki pet minuta, sat, svaki dan, zavede na iste fazone, na iste fazone. Razumijete? Znači koliko puta svaki od nas zna ne moramo nikoga uhvati, pratiti. A svaki nas zna koliko nas šetan zavede na isti fazor. I prevari na isti fazor. Razumijete? Ali kad je čovjek čvrsto ubijeđen u Allaha dželevala, da imamo rat, da on prati, da on vidi, da on nazire, da on gleda, da on zna svaku tvoju uh, pomisao, sva tvoja stanja, svako tvoje mjesto što radiš, činiš, ah i onda ne možeš tek tako zakoračiti prema grijehu i neš, neš tek tako olako učiniti taj grijeh. Bilo se radi dijelima ruku, dijelima nogu, dijelima pogleda, ušiju ili svega znači skupa ili svega, svega skupa. <clears throat> Allah Đelešanu kaže Allah i onaj koji te vidi onoga trenutka kada ustaješ i kada odlaziš da zajedno skupo bojiš namaz sa ostalima alim zaista je on dželevara taj koji je samije koji sve čuje alim koji je sve znajući sve vidi Ništa mu ne promiče njegovom savršenom, univerzalnom Allahom te bareke vetala nazoru. Sve čuje, sve vidi. I zato čovjek koji je ubijeđen da Allah dželevala sve čuje i sve vidi, teško, teško da može uraditi, teško da može uraditi gdje. Ali kažemo da stanja ljudi nisu takva da je uvijek potpunog imana. Nisu uvijek potpunog imana. Ima taj nekada padne, opadne, zbog tvojih griha i tvojih situacije, tvojih postupaka, naravno. Pa onda u takvim stanjima šetan olahko savlada, olahko ti priđe, olahko ti došaptava i pobjeđuje svojim vesvesama. Ali što je čovjek u usponu, što više radi, što se više bavi, znači šarijaskom naukom, znanjem, e, imanom, dijelima i badetom i slično, on odskače, on je uspon, on raste, tako da šeta slabi, da mu može prići, da ga može nagovoriti, da ga može pobijediti u određenim znači, postupcima. Sljedeći put draga braćo, kada čovjek zna, kada je svjestan vijeni da je njegov uzvišeni gospodar blizu, on pokušava da se približi tom gospodaru te bareke vetala, da mu se što više umili, da ga Allah Đelevala zavoli, a ko ga Allah zavoli, a kako ćemo se približiti Allahu Subhanahu wa ta'ala, ne možeš preskočiti redoslijed, prioritete. Pa kažeš ja sam dobar, mene Allah voli. Ne možete Allah zavoliti kad nisi dobar kad nisi ispoštovao one prve stvari, obavezne stvari, a to su faraide, obavezne stvari, Allah dželevala se približavaš obaveznim stvarima, strogim e, naređenim propisima. Sve što je Allah dželevala strogo naredio, svaki fard u Kur'anu i sunetu poslanika Allahu alijih veselem, to je najbolji način da mu se približiš. Ostavi sunete, ostavi mu stehabe, ostavi znači nešto što je pohvalno, razumijete? Nemoj preskakati ono što je obavezno. Moraš prvo da središ ko sebe, da složiš kockice obaveznih stvari. Kad to poredaš i složiš u svome životu, ideš dalje. Zatim se približavaš Allahu Đelevala na filama. Na filama. A to sve prouzrokuje i svega toga proizilazi da Allah Đelevala takvog groba zavoli. A kada Allah Đelevala takvog groba zavoli, što onda učini? Pozove Džibrila pa mu kaže o Džibrilu, zaista sam zavolio tog i toga insana, pa ga spomene imenom, pa ga Džibril zavoli, zavoli pa onda Džibril pozove stanovnike nebesa. Pa im kaže, uzvišen je zavolio tog i toga. I ja sam ga zavolio, pa vam naređujem svima da ga zavolite. Pa ga sva, znači svi stanovnici nebesa zavole, razumijete? I ne samo to, onda se taj mehabet, ta ljubav spušta na dunjaluk, da ga ljudi zavole omiljeno društvo, cijene ga, vole ga, poštuju ga, spominju ga, pomažu ga, uvijek ovaj, ovaj gdje treba, brate, znaš, to sve znakove te ljudi vole. So što nemaš, onda se zapitaš, gdje si ti, da li ti uopšte voljen kod Allah, da li te živi voli, da li te nebesa vole, su stanovnici nebesa, kad te ljudi ne vole. Da kažemo ljudi nevjernici, ljudi džahili i slično, možemo shvatiti njihovo neprijateljstvo prema vjernicima, razumijete? Ali ako te vjernici ne vole, ako nisi omiljen u društvu vjernika, onda čovjek treba se zapita ko je šta je. Jer danas nisi ti Ibrahim, ovo se ostalo prekriženo, razumijete? Otac i, i narod od Ibrahima. Nije vrati, danas puno muslimana nema, alhamdulillah. Pogledajte ovdje, koliko se ljudi okupljaju u Sarajevu. svudi oko nas. Ako te ta skupina ne voli, ako te prezire, ja i treba se zapitati ko si, šta si, šta radiš. Da se malo povratiš, preispitaš, vidiš ko si, šta si. Razumijete? Jer mora biti znak ljubavi. Mora biti znak ljubavi. Znak ljubavi da ti ljudi vole. Pogledajte, na danas u Lemu. Učene ljude, poznat muđahide. Ljudi koji su dali život za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Dali svoj metak za Allahovu vjeru. Svi ih vole. Razumijete? Osim munafic. Osim munafic. Oni ih ne vole, oni ima pričaju ružno. Zato će u sudjem danu svi imati šta? jednog glavnog sudio Allah vala i svaki od njih će pred svojim glavnim sudijom da iznese svoje boli i ono što je doživljavao od naroda i slično. Međutim, kažem, pogledajte koliko učenih ima, svi ih voli, razumijete? Koliko daija ima, koliko ima oni, znači, koji su sa dajem, uz daje, koji slušaju daje. Koliko su, znači, cijeni, koliko su pošteni, koliko ih ljudi voli. Mnoštvo takvih ima. I onda možete vagati na osnovu toga, na osnovu te ljubavi, znači, takve E, kako ljudi osjećaju prema njima, ko je kod Allaha subhanahu wa ta'ala poseban. Allah Žešan kada zavoli roba, uči da ga stavnici zemlje zavole i da ima kabul kod stavnika zemlje. Koliko je od, e, ovom zemljom prošlo, našom Bosnom, ljudi koji su došli, znači nisu bili bosanci, prošli su ovom zemljom, neki su ostali svoja tijela, neki su, znači, e, preživjeli i otišli, ali ono što su posijali i kada su prošli u ljudi su ih zavolili. Kud god su išli, ljudi su pričali na ono pozitivno. Lijepo. Danas, znači da, danas i spominju po lijepim osobinama. Kad su prošli kroz njihovo selo, šta su radili, kako su ponašali, kako su obhodili, kako su pojašnjavali. Razumijete, vedrina, ljepota je e, zračila iz njihovih lica, iz njihovih riječi, još riječ kad progovori, još su slađe i ljepše za onoga koji sluša i gleda takve ljude. Ali su to ljudi ne samo ljud, nego riđal, ljudine koje je Allah Đelešanu uzdigao iznad drugi. Ali i nije uzdigao i mjetkom, nije uzdigao i mjetkom, nego isključivo imanom u Allaha te bareke, te bareke letana. Znači, to iman je taj koji te diže, koji te približava i čini da si jedan od Allahovi štićenika, od Allahovi te bareke vetara, evlija i te evlije su deređat. Deređat. Mi imamo ono, znaš, razine Amenu vakanu je tekun. Allah što kaže. Lezine. Amenu vakanu je tekun. To je kod nas osnovno pravilo kada spominjemo i govorimo o evlijama. Kada drugima negiramo, sebe hoćemo da ubacimo taj krug evlija. Svaki naj koji vjeruje i u žele vala se boji, on je evlija. Pa kada mi su evlije svi, ja? Jesmo, nismo evlije. Ona prva početna deređa, razumijete. To je prva. A između njih su deređate. A kako ćeš postati bliži, bolji i veći jevlija kod Allaha dželevala, što budeš više izvršavao farzove, onako kako Allah traži od tebe, a zatim takmići se u svim nafilama. A na fila i sve sunete poslanika Allahu alihi veseleme. Pa što si potpuni u svemu ovome, sve si ne većoj ređeš. Što više kaska zaostaješ, ah i ovi drugi te prestižu. Prestižu u tim. I ovom su govorili Allahom te barek metala imenu Elve, Jel? Koje je Allahovo ime ukazuje na Eulije? Ja vam neću reći. Evo, na kraj dersa. Allah Đelšan kaže Inna rahmet Allahi karibu minal muhsinin Allahova vala milost je blizu dobročinitelja Dobročinitelja Ovo što smo malo prije govorili, ukazivali smo te dobročinitelje Dobročinitelj u svakom pogledu, ihsan obuhvata dobročinstvo prema Allahu i prema stvorenjima. Prema Allahu i prema stvorenjima. Prema Allahu džele vala se ogleda u tome da izvršava sve ono što ti on subhanahu wa ta'ala naredio. Od svakog dobročinstva. A dobročinstvo smo kazali i to smo u Allahu lijepim imenima. Ihsan, znači da je dobročinstvo svako svako dobro djelo. Odnosno da je sve sveobuhvatnijeg značenja, da obuhvata sva dobra djela. Ovaj ihsan obuhvaća, obuhvata sva sva dobra djela. Pa onaj koji bude se natjecao u tome da čini što više dobročinstva i dobrih djela, a milost je sve bliža da ga obuhvati i da se spusti na takvoga roba. Razumijete? Onaj koji traga za milošću, za oprostom, neka zna znači da je jedan od koraka prema tome e, dobročinstvo. Inna Allahe ma'alazine wa walazine hum muhsinun. Allah je uz one koji se njega boje, Allaha subhanahu wa ta'ala i koji dobročinstvo čine. Allah je s vjernicima. Allah je uz vjernike koji budu iskreni i pravi, znači e, prave mutekije, pravi bogobojazni istinski vjernici koji se budu samo Allaha subhanahu wa ta'ala plašili i ne samo ta, ta da bude bogobojaznost u smislu ja sam bogobojazan. Bogobojaznost ukazuje da ti radiš dobra djela, se natječeš, i takmičiš u činjenju dobrih djela. A tvoja takva je nešto što ćeš imati na ahiret plod toga. A to je sigurnost od vatre. Sigurnost od tri Zbog kako? Zato što si na vrijeme, u trenucima kad je Allah Đelšanu naredio i kad je tražio od tebe da se zaštitiš džehennemske vatre, ti isto učinio. A tvoj štit od džehennemske vatre je takvaluk. Takvaluk. Znači, bogobojaznost, a takvaluk je da radiš ono što Allah Đelešanu traži od tebe i da ostaviš ono što je zabranio da činiš. I to je pravi takvaluk, istinski takvaluk. Razumijete? Na Dunjaluku se odazvao Allah i barek Vetala naredbama, uzeo se štit. I na Ahiretu će ti taj štit pomoći se zaštitiš i sačuvaš ženevske vatre. Odnosno, to će sve biti sebe da Allah Đelevala te sačuva i uvede, i uvede u ženevska prostranstva. Ebu Hureyre radijallahu kaže Akrebu ma je kunu abdu min rabbihi wa huwa sađidun. Fa ekstiru ad dua. muslim pa kaže poslanik Allahu alihi vseleme najbliži trenutak, odnosno kada je rob najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala je trenutak njegove seđde, Kada je na seždi. I zato u tim trenucima povećajte, povećajte vaše dove. Ne moći bude ahi 5 sekundi subhane rabi al Jedno, kaže može li jedno, može jedno. Izvršio svađu što. Tri puta, tri puta, ali onda još bolje. Allah i nakon toga mnoštvo dova, traži, dovi. Od Allaha žele vala, znači koji kaže, pita ja ću ti dati, pita ja ću ti dati. Tu se otvori. I ovaj hadis je znači zabilježi ima muslim. Drugi hadis koji je slično značenja kaže akrebu maje punu rabu minel abdi trenutak kada je Allah najbliži svome robu kada je Allah najbliži svome robu kaže poslanik sallallahu alejhi Hira u zadnjoj trećini noći pa kaže poslanik sallallahu alihi wasallam fa in ta'ten an mimmen yadhkuru Allah fi tilke sa' Pa ako su mogućnosti da budeš od onih koji će u tom trenutku Allaha slaviti, veličati, budi. Razumijete? Znači, ako si u stanju mogućnosti, Allah nam to reći nikoga preko mogućnosti, nego ako si u stanju, možeš podnijeti, možeš ustati, činah i trud da u tim trenucima budeš od onih koji Allah vala spominju. Jer je to trenutak kada je Allah Đelešanu najbliži, najbliži svome robu. To je ta bliskost koja se iskazuje i ukazuje kome? Vjernicima. U Allaha te bareke ve ta'ala. Ovaj hadis bilježi imam Tirmizi, Nesai, Hakim, Albani kaže da je vjerodostojan. Zatim sljedeći hadis od Ebu Huriri radijallahu da je poslanik sallallahu alihi veseleme kazao Komi se približi koliko jedan pedalj kome se približi znači to je tekaru bilo alihi salam tekaru Allah sa bilo kojim od vrsta ibadeta, sa bilo kojom vrstom dobročinstva, ti se Allahu Đelešanu približavaš. Pa kome se približi s jednim pedljom, Allah Đelešanu mu se približava jednim, jednim laktom. Zatim kaže poslanik, odnosno ovaj hadis, hadis kuci, ako mi se približi jedan lakat, ja mu se približim za jedan hvat kompletan. Pogledajte, znači, tog poređena strane lađa levala. Ako mi u sused krene idući, Mašen, kreneš prema Allahu te bareke vetala, dobročinstva, dobrim dijelima, džami, e, halkama, zikra, spominjanja, veličanja Allaha, svakom dobrom dijelu, pa kad kreneš da radiš na posao radi Allaha, žele da ohraniš svoj i sve, i to ti se ubraja, svataš u dobročinstvo, u dobročinstvo, jer je to fakt, fi se bili la, e, izdvajanje imetka na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, hranjenje porodce, ne samo da je to nešto mu step, to ti je obavez. Obaveza znači da zaradiš za to. Pa kaže, kome u susret krene idući, ja krenem njemu trčeć. Pogledajte, razumijete? Allah želevala koliko je blizu dobročinitelja i oni koji radi i koji se takmiče i nastoje da urade što više hajrata i dobrih djela. Evo hadis bježi imam Buhari i Muslim. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alihi veselem također od Ebu Hureyri, najdraže čime mi se moj rob može približiti su izvršavanje strogih naredbi faraida Pogledaj, najdraže čime se može mojro približiti. Ako pitaš kako da se približiš svome gospodaru, znaj da je prvi tvoj korak izvršavanje farzova. Izvršavanje svih farzova. A prije svega znači pijet namaza. To je prvi tvoj korak. Jer ljubav Allaha vala proizilazi iz ove pokornosti prema njemu. Ako mu se odazoveš, on će te zavoliti. Tako nemoj se zavaravaš. Ako ne izvršavaš ove stvari, da tala Đelešanu voli. Kul in kuntum tuhibbuna Allahe, Reci ako Allaha dželevala volite, ako tvrdite, ako govorite da volite Allaha dželevala, onda meni je slijedite. Ne možete voliti Allaha dželevala da ne slijedite poslanika alihi salatu wasalam. A od slijedženja poslanika sallahu alihi wasalam je hamsa salavat pet dnevnih namaza u toku dana i u toku noći da je čovjek radi i izvršava. To je prva stvar nakon šehadeta. Kada izgovoriš riječi Ešhedu an la ilaha illallah abduhu da znaš da si izgovorio nešto što tebe zahtjeva i traži da to ostvariš, a da bi ostvario jeste da povjeruješ i da počneš raditi sve ono što dolazi nakon toga. A prvo što dolazi nakon toga je pet dnevni namaza. Ne možeš preskočiti pet dnevni namaz potići post mjesec namaza. Razumijete? Nema namaza. Nije moraš ići da mora biti prvo namaz. On je najglavniji. I on je najveći stup naše vjere. Kod taj stup nema i nema ni vjere. Kuća bez krova, odnosno krov bez temelja, da li može opstati? Ne može, i moraju prvo temelji, pa dobra jel ploča, pa na kraju gore krov da bi to nekako ostalo. I to je na osnovah. Da kažeš imaš kuću, a onda se ljudi natječu pa je ukrašuju, ukrašavaju i s vanjske strane i s unutrašnje strane. To su na file, to su dobrovoljni e, naši baneti koje činimo. Poznali se na sudnji dan kako će ljudi doći. Šuplji, puni, nepotpuni, razumijete? I onaj što je samo fars, da li će biti primjen ili neće. 60 godina u hadisu je prenešeno mu neće biti primjena maz, Jer ga nije radio kako treba. Ustani pa klanja jer ti nisi klanjao, ustani pa klanja jer ti nisi klanjao, ustani pa klanja jer ti nisi klanjao. Pa šta iz osjeća, više ne znam bolje ljepše klanjati Allaho poslaniće, pa nisi bio na namazu. Razumijete? Znači, nema to na brzaka. U dvije minute, četiri rekata. Razumijete? E, moram klanjati, ja sam dobar vaša, pratim vrijeme. Znači, kako šetan zavede one koji klanjaju, koji odvoje svoje vrijeme, da bi se Allaho Đelešanu približili. Ali kad ode ahi, da ga pita se proučio na prvom rekatu nakon Fatihe ne zna su. osnovno ako ima ustaljeno da uči kulhuvala i felek. Razumijete, to će odmah reći da je to pouči, jer zna da uvijek tako uči. Razumijete? Ali onaj, razumijete, to, su daleke stvari. Dok vidiš neko da uči u namazu, e, sad ne moraš uživati, radiš na nekom mjestu, čovjek, poslodavac, alhamdulillah, hvala, vijenik, dao ti vrijeme, idi klanjaj, pa ti odješ ko što jedan brat priča, E, u životu neko jedan čovjek sunete, kaže, pratili smo ga, gledali, a kod mene kad ga pošaljem, kaže, u džami, još ga pošaljem u džami, kaže, klanjam džami, možeš gledam, kaj nema ga po sat. <laughs> Šta si radio? Pa abdestio, pa četiri rekata prije suneta, pa onda farz džematu, pa nakon toga četiri još sun suneta. Razumijete? Onda posle farza sjedio, zikrio, kaže, znaš, i onda tek dolazi na Ne može to tako. Ne može. Ti suneti nisu preći od tvog rada i obaveze prema poslodavcu na poslu. Razumijete? E to je ono što čovjek ne zna. Obaveza ti je ovdje da odeš samo da klanjaš ono na redi od četiri farza, a nakon toga se vraćaš pod onaj ugovor koji si dao poslodavcu i drži se toga, to ti je To ti je vađim, a suneti, ah, su suneti. Ako i stigneš kući da klanjaš, ne stigneš na poslu, negdje u čošku, alhamdulillah, razumijete? A to je to. I onda mi ne znamo znači te onaj stvari, prioritete poredati onda gubimo, gubimo mnogim, mnogim stvarima. I onda nas im prozivaju ovakvi ste, onakvi ste. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve <clears throat> Moj će mi se rob ustrajno približavati na filama ili s na filama, pa ću ga zavoljiti. Znači, nakon farza, što je nešto što je najdraže Allahu Đelešanu, kako ćeš mu se približiti, a to su propisani, propisani farzi, nakon toga kaže Allah Đelešanu i moj će mi se rob nastaviti, znači, ustrajno približavati na filama, sve dok ga ja ne zavolim, sve dok ga ja ne zavolim. Razumijete, sad dolazi na drugi hadis koji potpunjava ovaj, a kada Allah zavoli svoga roba, pozove Meleka Džibrila. Razumijete. Što znači da ljubav Allahova dželevala dolazi kada se počneš truti još više na filama, da se približiš Allahu subhanahu wa onda Allah dželevala zavoli takvog groba Pa kaže nakon toga, a kada ga zavolim, postaću sluh njegov kojim sluša, vid njegov kojim gleda, ruka njegova kojom radi, noga njegova kojom hodi. Pogledajte rezultate nakon svega toga. Ako me upita, nakon svega toga daću ako zatražiš da Allah se odaziva tako, postao je lije, najbolje vlija. Najbolje vlija najveći stepen evlije. A ako od mene zaštitu zatraži, uistinu ću ga zaštititi. Razumijete? Tu su istinski pravi Prave vlije. Zatim kaže, nije oko čega što radim, što Allah Đelešanu izvršava, znači svojih dijela, svojih radnji, nisam se više dvoumio kao oko duše vjernikovi koja ne voli smrt. Vjernik ne voli smrt, a ja joj ne volim nažal, učiniti. Razumijete? Kao teret da se desio, tako znači teško od tih stvari koje Allah šal propisa da uzme dugu u čistu, često od Razumijete? A ovaj vijenik, on želi i žudi da živi dugim životom, da što više herata radi, jer poslanik sa kad je upitan koji su ljudi najbolji, što je odgovorio? Oni koji najduže žive, čija djela budu najbolja koji najduže žive, čija vjera budu najbolja, koji su najgori ljudi, koji najduže žive, a njihova djela su sva loša. Razumijete, to su najgora stvorenja. Sto godina čovjek živi, subhana, nije spoznao Allaha, Đelašanu, nije pao lahu na seždu. Razumijete, to su najgora stvorenja. A ovoga vama časti Allah, prošle godine činjstvo se na hađije, je bilo 130 godina hađija. Hađe, 130 godina. 130 godina lađe šano obožavao Subhanu. Znate njegove nagrade na Ahiretu. Inšala, mi se nadam će biti to velika nagrada. Za svaku tu godinu. Znate, svakom danu čovjek kaže Subhanallah. Na, kod Allaha se vrednije djelo do 10 puta, pa do 700 i više od toga. Dnevno da je govorio, znači na jutarnji jezik, stotinu puta Subhanallah, zamislite koliko. Ili bilo koju dovu koju je učio redovno na sabahu, E, posle sabah namaza i prije akšan, namaza. Sto godina telač počasti. Znam se doktor Ramazana. Stotinu noći Lejletul Kadra. Prouči do klanja. Stotinu noći u kojima klanja e, akšam i sabah u džematu. Svaku noć prvo je Razumijete? A onda se stotinu noći još, odnosno stotinu godina, govorimo godinama, e, da ima čovjek kijam u čovjeka sam upoznao i pričao sam 83 godine o svoje punoljetnosti nikad nije propustio noža nekla amulir u njoj. 83 godine. Kaže, o svoje punoljetnosti nije propustio ni jednu noža klanja lilu. Nije on rekao, nego njegov, znači, onaj bratić. On je previše, znači, skroman da bi to da bi odavao svoje, svoja djela. A brać izuzetno super zna i čovjek je stvarno preživio svašta i u Iraku su pobili i porodicu i djecu. Pokupno blago, bogatstvo, kuće uništilo čovjek kuda ništa se nije desilo. Kuda se ništa nije desilo. Tako se znači ponaša. Tako se ponaša. <clears throat> Zatim treća stvar, treći plod spoznanog veličanstvenog imena, da je pohvalno doviti i slaviti i veličati Allaha Đeleva ala tiho i šapatom tiho i šapatom, a ne glasno i džematile kako to rade mnoge, znači danas grupacije i skupine koje se pripisuju islamu i tvrde da su od muslimana, da su najbolji muslimani koji džematile izvode zajedničke zikrove i to kroz ples, igru i zabavu. A mi smo vidjeli, znači, eh, hadis poslanika sallallahu alejhi ve koji bilježi Buhari kaže Allah Đelešanu sure Al-Araf u 55. majetu ud'u rabbekum tadarruan wa hufje, Innahu la yuhibbul muqtadin Allaha džele vala dozivajte, Allaha džele šanuhu molite kako? Ponizno i tiho sa šapatom. Ponizno i tiho sa šapatom. Allah žele vala uistinu ne voli oni koji granicu, koji granicu prelazi. I Brabas radi Allahu kaže oni koji granicu prelaze, znači ovdje Allah Đelešanu ne voli da granicu prelaziš u dovi. Znači ovdje kako je Allah Đelešanu ukazao, a to je da ga dozivaš porizno i tiho šapatom, ne voli da prelaziš tu granicu kao što ne voli da prelaziš granicu bilo kojem drugom dijelu i ibadetu. Hasan Rahimahullah kaže kada Allah Đelevala spomenuo svoga dobrog groba sa čim je postupcima zadovoljan a to je Zakarija, on ga ne spominja, to je Zakarija, jer se ona može vidjeti zajeta, kaže, kazao je, i zna da rabbehu nida'en hafija, i kada je svoga gospodara dozvao šapatom, tiho. Ko je bio taj koji je dozvao i dozivao i molio Allaha dželevala, to je bio Zekerija. To prošli put smo pojasnili neki od ajeta iz događaja o Zekeriji. Ibn Đureć, Rahmetullah Ali, kaže u dovi je pokuđeno podizati glas. U dovi je pokuđeno podizati glas i glasno uzvikivati. A na redu je uzvišen Allah dželevala da budeš skrušen i smiren. Da budeš skrušen i smiren. Znači nije pohvalno, pokuđeno je da ahi doviš glasno. Jer ti dozivaš koga onoga koji je blizu i koji sve, koji sve čuje. Zatim kaže Kajs ibn Gabar rahmetullah poslanika sallallahu alihi veselem su prezirali, prezirali podizanje glasa u tri situacije. Prva, prilikom borbe. Znate li da je naređen zikr? Pa i lekitum, kada ih susretnete, Fesbutu, bute čvrsti Allaha dželevala spominjite u tim trenucima. Razumijete? Kaže prilikom borbe u prisustvu dženaze, na dženaze danas pričaju <laughs> o trgovini, o svemu, nažalost. I svi smo svjedoci toga. O svemu se priča, pa čak i o haramima, velikim, znači, dijelima, znači, velikih, velikih grijeha. I treća stvar, prilikom, prilikom učenja zikra. Znači, prilikom borbe, zatim kad si na dženazi i kada slaviš i veličaš Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta kaže on ovdje? Ashabi su smatrali, znači, e, pokuđenim, a u drugom rivajetu e, od Hasana al-Basrija smatrali su pohvalnim, da se stiša glas u tri situacije, tri stanja. Pa isto tako kaže, prilikom dženaze učenja Kur'ana i u borbi. Učenja Kur'ana i u borbi. A u prvom rivajetu smo dobili šta? Općenito znači veličanje i slavljenje Allaha te bareke te bareke vetala. A Hasan Basri kaže da su shabi smatrali šta? Mustahabom. Pohvalim da stiša svoj glas. Da stiša svoj glas prilikom čega? Kada si u borbi, kada si kad učiš Kur'an i kod Hasana Basrija jest. Kur'an je kod Hasana I kad se na dženazi, to su tri znači, stanja kad je mustehab da stiša svoj glas. Pa kaže e, Imam Kurtubi navodeći ove govore svoje kvale u, ove govore, znači u svojoj knjizi e, kaže ali oni u situacijama u kojima je došao dokaz od poslanika sallallahu alihi veseleme je dozvoljeno podići glas. Kao telebija. Kad ideš na hađ. Tad ti je pohvalno da učiš lebejk Allahumme lebejk. to da ori. Da svi čuju. I oni u autobusu, oni mimo autobusa, i prolaznici, kamenje, drvijeće, je došlo hadisma. Da će sve ono što čuje si doći na sudnje dan da se bio. A u stvari što mi imamo sada? Kad treba da se dokazujemo na mevludima i slično, <laughs> gromoglasno se uči, doziva, zikrovi po tekijama, i negdje, razumijete? ovo, A kad dođemo, onaj, kako se u autobusi, na mikati, i kažemo lebejk Allahume, Lebek, hađen ili umrete ili nešto, odazvam se hađem ili umrom, pa zatim telbija koja je sunnet, da glas učiš, a ah, i niko ne uči. Niko ne uči. Ili znači uzme jedan onaj koji vođa puta, peše iz puta jel, zareda i oni ga isprate i na kraju možda posle 15 minuta, putovanje 600 km, Tavapiš, niko ne donosi televiziju. Odlaziš na refat u danima, znači ja mu te šrik, nakon toga isto pohvalno učiti televiziju. Niko ne uči Gdje je sunet nema, a gdje je, novotarija i bida, a ima podizanje glasova i smatranje da se na takav način Allahu subhanahu wa ta'ala približuješ. Navodi znači hači i umru telbija, zatim učenje jezana i kad hati drži hudbu. Neće ti pričati, ono dolazi niko će ništa. Tada ti je dozvoljeno da podigneš glas i da te svi, da te svi čuju kao što je poslanik sa alejhi ve veseleme. kada bi se obraćao, obraćao bi se ko do iza brda jel ima neko od neprijatelja pa tako znači glasno bi pojašnjavao, pojašnjavao e, ashabima ono što je htio da im kaže. I četvrta stvar koju ćemo navesti jeste da je vjerovanje da je uzvišen Allah Đelevala blizu nije znači u oprečnosti sa vjerovanjem da je Allah Đelešanu iznad Arša. Nikada niti može biti znači kontradiktornost u tome. Znači ovo da je Allah u blizu nije u kontradiktornosti, niti nije znači, oprečno od vjerovanja da je Allah dželevala iznad arša uzvišen, da njemu pripada uzvišenost u svakom pogledu i da je u svakom trenutku iznad svih, iznad svih stvorenja. Zbog čega to je? Zbog toga što Allahova svojstva i osobine nisu poput osobina stvorenja. To je prva stvar. Kada bi ovo shvatili i razumjeli, razumijete onda sve. Znači, ne jel, u situaciju da posumnjaš, Esu subi karib, blizu, uz mene, sa mnom, u svakoj situaciji, a on subhanahu wa ta'ala iznad Kako? To su oni koji hoće da ubace šube u naše redove, na takav način dolaze i bacaju. Jel? A to ne može, zato što ima ulema, od njima učenjaci, ima šarijat, ima neko isprenio šarijat. Allah žele vala je uvijek u, svakom, u svakoj situaciji, u svakom vremenu i za svi stvorenja. Nikada nije, znači, niti se može desiti da je nešto od stvorenja iznad i kad se spušta na nebo. U zadnjoj trećini noći on ostaje iznad stvorenja. Niti ga nebo natkriva, niti ulazi ispod neba, niti nešto do ni šubhi vesvesa koji dolazi sa svih strana, koji znači imaju pokvarenu akidu, nije ispravno niti može biti ispravno. Allah je uvijek el ala uzvišeni iznad svih stvari, el ala, muta'al. Niko iznad njega nije. Kahir, feukal ibad, koji je tako uzvišen, pokorite svi stvorenja, iznad svih stvorenja, iznad svih iznad svih stvorenja. se ke mislihi šej, se sami al basir, niko nije kao on, a on te bareke vetala sve čuje i sve vidi. Zatim kaže hele ta'lemu lehu ja, u suri Marijem, da li znaš da iko postoji poput, poput njega, ne postoji neko koji je sličan Allahu subhanahu wa ta'ala, wa lam yakun lehu van ahad. Niti ima neko koje je kao kao Allah te bareke vetala. Ove ajete kada shvatimo i razumijemo, shvatit ćemo da nema da nema kontradiktornosti između Allahove te bareke uzvišenosti, između njegove blizine kao svojstva i između osobine, znači njegove prisutnosti, prisutnosti kao svojstva, znači sa stvorenjima, sa stvorenjima. Ibn Taymi Rahmetullah Ali kaže, brate pažu. Ono što je spomenuto u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi veseleme, od njegove blizine i prisustva nije u proturiječnosti sa onim što je spomenuto od njegove uzvišenosti i uzdignutosti. Nikada. Zatim kaže, jer niko nije sličan njemu uzvišenom u svim njegovim svojstvima. I on je uzvišen kada se približi i blizu u svojoj uzvišenosti. Razumijete? Jednostavno jasno pojasnio, znači Ibru Taymi Rahmetullah Ali i ovo je njegovu akidetu Vasitije. Še Ibru Rahmetullah Ali nam pojašnjava jednostavnije da bi shvatili i navodi primjere, navodio Ibru Taymi, navodili su svi, znači prije, prije Hadis poslanika sallahu alihi wasallam koji bilježi Buharija i Muslim Kaže poslanik alaih sallatu wasalam Iza kan ahadukum yusalli la jepsuku qibele veđihi Fe inna Allahe qibele veđihi idha salla kada neko od vas klanja, neka ne pljuje u pravcu kibli ispred sebe, jer je Allah Đelešanu u pravcu njegovog lica, u pravcu njegovog lica. Razumijete? U drugim hadisima je došlo da pljune, da pljune ispod svojih nogu, da su strani slični. Šta se ovdje hoće kazati? Znači, vidimo da poslanik sa alijih veselem ukazuje da Allah ispred tebe kada klanjaš. Ispred tebe. A je li iznad tebe? ne mogu pljuvati u pravcu njegovog lica. Kažu učenjaci, pa ćemo navesti se mi govori. Onaj koji nas obavijestio da je Allah dželevala ispred nas u pravcu naših lica je isti onaj koji nas je obavijestio da je Allah dželešanu gdje? Ejna Allah pita robiju je fissema. gdje je Allah kao on je na nebesima on je na nebesima Ko sam ja, ti sam lao poslanik, puste ona i vjernica. Puste ona i vjernica, završena priča. Iz ovog je dokaz da možeš pitati čovjeka nekada, ako sumnjaš njegovu akidu, vjerovanje gdje je Allah, pa kaže to počne lupati u potvrdi kako treba, onda kažeš, biti su si mašala vjernika, kaže, man, dari mi, nije upotpunio svoj ima, niti je vjernik onaj koji ne vjeruje da je Allah ni za darša. I nije, znači, drugi argumenta. Znači, prva stvar, da onaj koji nam je kazao da je ispred naših lica, je isti onaj poslanik Alislatu Veselan koji je ukazao mnogim hadisma, koji je došao sa Kur'anom u kojem kažu učenjacima preko hiljadu argumenata da je Preko hiljadu argumenata. vi smo samo neke naveli, desetak, dvacet u našim predavanjima. <clears throat> Zatim kaže Ibn Semin. E, na tri načina ćemo pojasniti da nema kontradiktornosti između šarijetskih tekstova. A onaj koji je zdrav i pametan, shvatit će i nema problema, neće imati probleme. Prva stvar, kaže, Kur'an i sunnet. Kur'an i sunnet, odnosno e, vjerodostojni hadisi poslanika alijih i veseleme, potvrđuju, ukazuju na osobinu Allahove te bareke vetela uzvišenost. Ali isto tako ukazuju na osobinu njegove prisutnosti, odnosno osobinu njegove blizine. A ono što Kur'an i Sunnet spomenu, među tome. Nema kontradiktornost, razumijete? Niti može postati kontradiktornost između kuranskih ajta i hadisa poslanika sallallahu alihi wasallam. To je prvi način. Drugi kaže, moguće je nekada, kada su u pitanju stvorenja, da nešto bude, znači u trenutku, da bude, znači, ispred tebe, a u istom trenutku iznad tebe. Ispred tebe i iznad tebe. Primjer toga, sunce. Nije mjesec, sunce. Kako sunce? u jutarnjim satima kada izlazi. Gdje ga gledaš, ahi? Gledaš ga ispred sebe, puh znači nekad ne, ne vidiš ti od brda, gdje A kad si ne na otvoreno, znači na tim mjestima, vidiš da sunce izlazi ispred tebe, gledaš ga direktno, ali čvrsto vjeruješ, sa jekinom da je sunce iza tebe. Jel? Sigurno, ubijeđen si. U istom trenutku je ispred tebe i iza tebe. Kaže, subhanallah, kada je ovo moguće, kaže, kada su pitanje osobine stvorenja, ono što je Allah Žešanu stvorio, pa kako onda tek moguće kada je u pitanju stvorite stvorenja, čije osobine nisu poput naših osobina, razumijete? I tu gotovo halas popijaš onaj novotar. Treća stvar, jeste kaže, e, e, kada bi, kaže, pretpostavili da nije moguće spojiti ove dvije osobine, da je u jednom trenutku ispred tebe i iznad tebe, razumijete, kažemo to su osobine stvorenja, u njima ima majkavosti, u njima ima slabosti, nisu potpune, a osobine koje Allaha dželevala koje su potpune i savršene, a u kojima nema sličnosti sa osobinama stvorenja, kažemo da je moguće da je moguće jer je Allah se opisao da je ispred i iznad, da je ispred i iznad i da je blizu sa stvorenjima i ustvorenja, poput za blizinu, odnosno uh, uh, da je ustvorenja primjer mjeseca, primjer mjeseca, kada je na nebu. Arapi su imali običaj govoriti, išli smo, išao i, i mjesec je bio s nama, razumijete? I dan danas kad putuješ, mjesec te prati, uvijek je uz tebe. A subhala koliko stvorenja ima koja putuju, kriječu se, mjesec u, u sve njih, skupa s njima, razumijete? Kad je to moguće, Ibn Tejme i ostali kažu, kada su u pitanju stvorenja, kako onda tek moguće kad je u pitanju gospodar stvorenja. Zatim kaže Ibn mi kaže imamo dovu koju učimo u toku našeg putovanja Allahumente sahibu fi sefer wa halifetu fi ehli Allahu dragi, to je ona dova kada počneš, kažeš gospodaru ili gospodaru moj, zaista si ti moj saputnik na mom putovanju wa halifetu fi ehli i ti si onaj koji paziš i čuvaš i štitiš moju porodcu ali ima značenje, ti si saputnik ti si saputnik sa mnom Uvijek. Znači, čuvaš me, paziš me, omogućeš mi da dostignem. Ali u isto vrijeme, dok sam ja putnik, ljudi putuju po 10.000 km, ostavljaju u isto vrijeme, Allah Đelšanu ti čuva i uz je poroc, uz je poroc, razumijete? E sad zamislite, koliko ima stvorenja? koja putuju, koja se kreću. Allah Đelšanu u istom trenutku je uz putnike i uz njihove porodce. To su, to je pokazatelj samo koliko su osobine naše razliku sa osobinama stvoritelja stvorenja. Zbog čega koje od nas u mogućnosti da bude u jednom trenutku uz musafira i da u istom trenutku bude uz njegovu porodcu. Nikada. Niko nije znači u stanju, niko nije u mogućnosti. Allah subhanahu wa ta'ala je u stanju i mogućnosti da bude znači u istom trenutku uz stvorenja i da bude znači uz putnike i njihove porodice kod kuća. Drugi primjera, mi ima more poput sure Fatihi. Vi znate u namazu svi mi kada učimo suru Fatihu, da Allah razgovara sa alhamdulillahi rabbil alemin, pa Allah odgovori, ar-Rahman rahim Allah odgovori, malike. E sad pogledajte koliko sad će ljudi klanjati jaciju, sa svima njima Allah razgovara, sa svima u svijetu razgovara, sa svim pojedincima koji klanjaju, pa i neko je na početku, alhamdulillah, neko je na rabbil alemin, neko je maliki medin, razumijete? I slično. Neko je na vele bali, i sa svima njima Allah Đelšan razgovarati ne možeš ni pojmiti, ne možeš shvatiti. Zato osobina Allah ne možeš pojmiti, ne možeš shvatiti, ne možeš predstaviti i ne možeš imati kakvoću o njima. Ne poznaješ jer nije došla kakvoća u tekstovima, a vjerujemo u kakvoću koju pozna jedino isključivo Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I oni koji ne mogu ovo shvatiti, ne mogu shvatiti zato što su oni ti koji su poistovjetili Allahove osobine sa osobinama stvorenja. Oni su ti koji su poistovjetili onda kad to je nemoguće i odbacuju te tekstove, razumijete? Zato što smatra je ta osobina poput naše osobine da lađe Đelešanu sačuva, nas uputi napravi put, se ljudima pravi istinski vjernici. Subhanik Allahu hamdik, jašadan la ilahi